السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف الشيخ عادل الحمد وفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة في الحديث السبعين أسمى حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح على وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء رواه أبو داود والنسائي بن ماجه هيني حديثي يا سبعين katika hadithi mia moja ambazo tunazisoma hadithi hii yazungumzia umuhimu wa kusaidiana mume na mke kwenye taatullah wa taatu rasul ni katika malengo na ni katika muktadha wa aqdi ya nikah baada ya kukubali kuolewa na yeye kukubali kukuoa huwa pia mumekubali kwamba mtasaidiana ndo muktadha wa ile akdi ya nikah katika mambo ambayo inahukumia hii akdi moja katika mambo yanahukumiwa baada ya hii akdi ni hilo mume na mke ni kusaidiana katika taatullah wa taatur rasul na wengi wanaoana wawili wa hawaelewi hili wao wanaona baada akdi kusomwa huyu mwili wake ushakuwa halali kwa huyu na huyu wake ushakuwa halali kwa huyu wa khalas ile ndo lengo kubwa linalofikiriwa baada ya hapo muulize mtu baada ya hapo kuna jambo gani lingine hii akdi imehukumia ufanye mara nyingi tupu tupu hakuna kitu wewe ni katika mambo ambayo kwamba yanakuwa wajibu baada ya akdi baada ya mambo ya kishahwa ni haya mambo ya kidini kwamba mumeagana kwamba mtashirikiana baada ya kuozeshwa katika kumtii Allah na kumtii mtume wake alayhi yani kiufupi kuamrishana mema na kukatazana maovu hii ni lazima ipatikane baina mume na mke kusikuwa huishiwa tu uishiwa wa au shauri zake na huna na hu shauri zake taona mwenyewe naomba utaangalia mwenyewe la haya si maisha haya maisha ya gharba haya ni maisha ya gharba hayako katika uislamu maisha ya kwamba kila mtu angalie maisha yake la kila mmoja anasihiane na mwenzake asema mtume alayhi salatu wassalam rahima rajulan Allah amrahamu mtu qama min al-layl aliyesimama usiku sehemu ya usiku kuswali yani qiyamul layl baada ya kusimama kuswali hii sunna ya usiku aiqadha wa aiqadha mar'atahu baada yake kuamka akamwamsha na mkewe akamwamsha na mkewe yani taban mwanamume atainuka ataswali ikibakia sehemu chache ya usiku asimwache mkewe amamshe amwambia amka sasa kumbakia sehemu ndogo ya usiku na wewe upate na wewe upate fungu lako la kuswali usiku ndio maana baada yeye kuamka fasalla baada yeye kuswali kwa hivyo kwanza hii ndio desturi al-asl huwa mwanamume ndio huwa anashtuka mapema kuliko mwanamke hadha huwa al-asl sasa ukisha kushtuka wewe kama mwanamume ukaswali ukaona kumbakia sehemu chache ya mwisho ya usiku kuisha muamshe mke wako ai qadha mraatahu amuamshe mkewe kwa sababu mwanamke kwa nini hashtuki mapema kuliko mwanamume mara nyingi huwa pengine anasumbuka na mtoto hapa na pale au huyo mgonjwa au huyo mchanga hulia au vile sasa huchelewa kulala wa fil ghalib akichelewa kulala huchelewa kuamka na ndio maana utakuta hadithi nyingi utanguliza mwanamume kuamka kwa sababu gani al-asl yeye ndo hana tashwishi usiku ana tashwishi za usiku so yeye ndo anatarajiwa kuamka mapema hadha huo ama wanaume ambao kwamba waliotoka kwenye fitra yao na maombi yao mimi sizungumzii hao wanawake wengine waweza kulala pengine wakalala wakakoroma hako hajui lolote hata kuendelea nini usiku mwanamke pengine kakesha siku kuchaya hata na habari hajui kama hii ni usingizi wa wa hayawani ambao kwamba usingizi huu mwanadamu halali mwanadamu hulala usingizi wa kibinadamu <clears throat> nao ni usingizi gani antantabi antantabi fi al-layl an tata'arra fi al-layl lazima ushtuke usiku kama rajul na hiyo ndo rujula huo ndo wanaume unaotakana kisheria si wanaume mwingine tu ha sasa akishakuamka mwanamke akamwamsha fa in abat akikataa mkewe kuamka pengine ahisi ajzi amuona amwamsha ajizungua huko akijizungua huko hainuki in abata akikataa kuinuka nadha fi wajhiha alma achukue maji kidogo kwa mbali amrushe rushe kwenye uso ili usingizi umtoke asimwachilie yani akalala mpaka fajiri ikatoka asimwachilie mkewe akalala mpaka fajr ikatoka achukue maji kidogo amrushie kwa mbali maji kwenye uso ili ashtuki kisha mtume sallallahu akamwombea dua pia ya rahma mwanamke naye wa rahimallahu mraatan na Allah amrahamu mwanamke qamat min al-layl yeye ndo alikuwa ameshtuka mapema mwanamume ulele akashtuka mapema yeye akaamka akaswali usiku fasallat baada ya kusali wa aiqadhat ahla zawjaha asimwache mume wake pengine mhisi mwanamume amechoka sema acha nimwachie kidogo apumzike lakini ukimaliza kusali wewe witre yako usimwache mume wako mwamshe aiqadhat zawjaha ukifanya jambo hili utaingia kwenye dua ya mtume Muhammad SAW mtume amekuombea Mungu ukifanya jambo hilo kwa hiyo ni jambo zuri usiliache aiqadhat zawjaha amwamshe mumewe amwambie haya bado nusu saa ya mwisho bado jisaji moja la mwisho amka amka nayo upate fungu lako la usiku fa in aba mume akikataa kuamka pengine uvivu au ajzi au amelemewa na usingizi hainuki nadhahat fi wajhiha alma achukua akachukua maji kwa mbali akamrushia rushia kwenye uso na nadh ni maji kwa mbali sio kutukua kopo zima kammiminia ha makosa tukuwa tu kidogo kwenye mkono ukarusha rusha zile ntanta za maji zile tatuka za maji kamrushia tu kidogo ili afanye intibah azingatie kwa hivyo ukifanya jambo hilo utapata dua ya rahma aliyokuombea mtume sallam na mwanamume akifanya hivyo kwa mkewe atapata dua ya rahma aliyoiomba mtume alayhi salatu wasallam kuwaombea watu kama hao kwa hivyo ukisimama kufanya jambo lema utapata na zawadi zawadi nini utafuzu na da'wa ya mtume ukifanya jambo hili umefanya umemwamsha mumeo utapata na zawadi ya dua ya mtume alayhi salam amekuombea dua kumwamsha mumeo kwenye swala ya usiku au mwanamume kumwamsha mkewe kwenye swala ya usiku قوله aliposema nadhaha ay maana nadhaha nini rasha rasha fi wajhi alma arash ni maji yale tatuka tatuka kwa mbali si maji mazito yani umrushie kwa mbali maji ndio maana rash hiyo ndo kilima tu ambayo kwamba pengine ni kigeni ambayo yataka ya, ni ngumu yataka kusereheshwa kwenye hii hadithi zibaki hazo walillahi ni kalima wadhiha sahla في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة كوانزا حديثي في هذا الحديث حث على التعاون على الطاعة حديثي نهميزو حديثي يتهميز حث يعني نتهميزا أي حديثي على التعاون على الطاعة كسيديانا كوني طاعة baina zawjain baina mume na mke wataka wasaidiane kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake والاجتهاد في العمل الصالح والاجتهاد في العمل الصالح na wafanye bidii mume na mke wafanye bidii pia wahimizane kwenye kufanya bidii katika kuchuma amal njema mume afanye bidii kumsaidia mkewe kufanya bidii na mke afanye bidii kumsaidia mumewe afanye bidii kwenye kuchuma hasanat na amal saleh sio kusaidiana kwenye mambo ya kuvunda tu ha na mambo ya uhizifu na mambo ya ya, ya, ya upuzi na mchezo ha kusaidiana baina zaujain kuwe ni katika kupeleka taa mbele na kuchuma amal saleh ambazo kwamba ndiyo mwenzako kesho kaburini kwa hiyo hiyo ni faida ya kwanza hadithi hadithi yatuhimiza baina ya mume na mke wahimizane kuhusu amal saleh na hii yapatikana kwa mume gani na mke gani hii bila shaka yapatikana kwa mume na mke wanaopendana wanaoeleana ikiwa kila mmoja ni chuki na mwenzake hawatasaidiana hawatasaidiana kwenye jambo lema lakini baina ya mume na mke kukiwa kuna muamala mzuri wakapendana kisharia wakatakana kisharia basi mara nyingi waume na mke kama hawa ndio watakao kusaidiana kwenye kuhimizana mambo ya toa lakini ikiwa wanachukiana hawaeleani <clears throat> kila mmoja asema ah niko na yeye basi tu na mke naye asema ah niko na yeye ni basi tu sina budi ah hapa kuna maisha gani kila mmoja sasa atakuwa kitwa chake ndio sawa mume hatomsaidia mke na mke hatomsaidia mume kwa sababu kila mmoja yuko kwa dharura dharura ikisha kila mmoja aweza kushika ndiye kenda zake sasa maisha kama haya hayana baraka ndani hayana baraka hayana raha hawatasaidiana kwenye mambo mema wala hawatoamrishana mema wala hawatokatazana maovu kwa sababu kila mmoja anashughulika na nafsi yake bila shaka hii si mzuri wafihi ya pili katika faida ya hadith wa fihi istihbabu iqadhi kulli min azwajain al-akhar hadithi yapendekeza istihbab iqadhi kulli min azwajain kuamshana kwa kila mmoja katika mume na mke kila mmoja amependekezwa amwamishe mwenzake kufanya nini استيقاظ كل من ايقاظ ايقاظ كل من الزوجين الاخر امامش mwenzake liqiyam al-layl kwa ajili ya kuswali swala ya qiyamul layl tahajjud tahajjud kwa hivyo hadithi imependekeza mume akiamka mbele yeye amwamshe mkewe na vile vile imependekeza ikiwa ndo mke ndo ameamka mbele amwamshe mumewe huku ndiko kusaidiana kwa hivyo kullu min azwajain yapendekezwa awe amwamsha mwenzake akitangulia kuamka ni yeye aswali na amwamsha mwenzake pia aswali wa ikhbaruhu na mtume atupa habari pia kwenye hadithi bi anna hadha alfi'l yastahiqu ad-du'a lahu birrahma kwamba akifanya mume jambo hili au mke akafanya jambo hili atastahiki rehma za Allah kwa hivyo ni amal kubwa sana maana sote tutafuta rahma za Allah ndio tuingie peponi kwa hivyo wewe huenda ukaingia peponi kwa amali hiyo wewe hujui utaingia peponi kwa amali gani hiyo kumwamsha mumeo wewe dharau pengine unaona lakini hiyo ya amali hiyo kumwamsha mumeo Allah atakurahamu akutie peponi na wewe fikiria pengine utaingia peponi kwa swala zako utaingia peponi kwa sadaka zako ukaja ukaambiwa kilichokutia peponi ni hii ya amali Allah akbar na wewe iona ni amal ndogo fali insan ma yadri mwanadamu hajui ataingia peponi kwa amal gani hata yarhamahu Allah na hajui wakati gani Allah tamrahamu amtie peponi kwa hivyo hata kama sababu ya rehma ni ndogo kwenye macho yako ifanye sababu ndio rahma kuna sababu tofauti tofauti kuna sababu zingine za rahma zile kubwa kubwa kama ibada kubwa kubwa kuna sababu zingine ndogo ndogo lakini huenda ukapata rahma Allah kupitia sababu hiyo ndogo na wewe ulikuwa ifikiria ile kubwa hadha hu kwa hivyo mtu asidharau katika amal salih jambo lolote yani usidharau hata kama kumwamsha mkeo au kumwamsha mumeo mwamshe hiyo hiyo amal iende Allah kaiyafiki ukaja kuingia peponi ثالثا katika faida za hadith وفيه وفيه الاستعانة على قيام الليل بما يذهب عنه النوم غالبا وفيه katika faida hadith al-isti'anatu kutaka usaidizi ala qiyam al-layl kwa kusimama usiku bima yudhihibu anhu an-nawm kwa jambo lolote ambalo laondosha usingizi yajuzu mtu kujisaidia kumwamsha mwenzake akatumia kitu ambacho kwamba kile kitu kikifanya kitamrusha usingizi yule mwenzake alilala nayo nini wa huwa rashu bilma hivyo yajuzu alisti'ana bilma yajuzu kutoka usaidizi kwa kuruka kurusha maji kwenye uso wa mume kwa ajili ya fanya nini kumwamsha kwa qiyamul layl ni sawa wala haraja fi dhalik wala ishkal hakuna ishkal hata kama lile jambo pengine lile jambo yani ukiliangalia utaona si kama la kufurahisha kwa sura yake ya nje lakini maslaha yake makubwa maslaha yake ni makubwa kwa hivyo mwanamke yajuz ajisaidie na maji akimwona wake amemwamsha hataki ajajuz atumie maji kidogo kwenye uso ile mwamke na mwanamume ni hivyo hivyo akimwamsha mkewe akimwona ni mzito yajuz achukue maji kidogo amrushie kwenye uso kwa ajili ya kumka qiyamul layl kwa hivyo hadithi yaonesha jawazul isti'ana bilma ala qiyamil layl yajuzu kujisaidia kwa kurusha maji kwa ajili ya kumwamsha mwenzako qiyamul layl lakini ulama wasema ولكن المرأة تراعي هذا الحال mwanamke lazima achunge hii hali achunge sio kila wakati utakwenda kumrushia mumeo maji shore yako chunga kivipi fa utaangalia hali mdurusu mume wako angalia hali yake ni mume mwenye akili na busara na ufahamu mzuri au ni mume mjinga safihi chunga mdurusu mume wako fa idha kana zawju sari'a al-ghadab ikiwa mume wako ni mjinga mwingi wa hasira na ni muinga haelewi fala taf'al usifanye atakukata mkono kabisa ama atakuvunda mkono akwambia wewe mimi nimelala nirusha maji nuka kuvunde mkono faida gani tapata ama kupige موجود هذا na viko visa viko visa tumesimuliwa na, ma, na baadhi ya, ya mashekhe zetu kwamba mwanamke amwamsha mumewe siku ya Eid amwamsha mumewe salatul Eid tayari sasa natija nini aliinuka akampiga kwa kumwamsha salatul Eid siku ya Eid siku ya furaha kwa sababu alikosa kuelewa kwamba mume wake msafihi yakamtukulia na akili aliinuka jaza yake alomlipa majaza yake kwamba kwanza alimchapa kisha na salaidi hakwenda kisha akamtaliki angalia hiyo yote imetokea sababu kwa usafihi wa mume na mwanamke hakuchunga hilo kwa hivyo mdurusu mumeo ukimwona ni mtu wa elimu na mtu wa khairi hata atakuelewa lazima hatokasirika kwa sababu atakuwa anajua kuna hadithi lakini mume kwa ni jinga jisafihi halielewi atakutia atakataa hadithi na atakasirika na kisha kudhuru na wewe akupiga ama kuvunde atapata faida gani kwa hivyo ikiwa mume ni mtu sari'ul ghadab usifanye hivyo useme oh ni sunna anaenda kafanye sunna hiyo uvumbe mkono ndio utaiwa si hivyo sunna kukiwa kuna mafsada huwapo ile sunna kwa sababu ile mafsada si kutokee kwa muda mpaka ule mtu akaelewa alafu kutabikisha sunna kama hiyo sio utabikishe sunna uvumbe mkono faida yake ni utapata kwa hivyo sharia haikwambii hivyo ikiwa mwanamume ni rajul safihi au rajul ma indahu hilm ana hilm ni mtu wa ghadhabu saa yote usimrushie maji maana kumrushia maji si wajibu pia ni jambo la sunna si wajibu ni jambo zuri kwa hivyo madamu shamona huu ni mtu hasira za mbele na ni mtu jahil sunna hiyo iwache kwa kuchelea mafsada makubwa sitokee waweza kuwapwa waweza kuvundwa na ukawatwa au siwatwe lakini upigwe ya nini yote hayo kwa sababu wewe utatekeleza sunna la sunna kama hii madamu itakuletea madhara hapa utaiacha mpaka mume atakapokuelewa na wanaume nao wasijifanye masafihi waelewe kwamba kuna hadithi ya mtumi naye mwanamke pia asichukue maji mingi asifanye inadi katukua maji kopo kenda kamwagia pia la majuzu hapa naam kwa hivyo lazima tuchunge hali zote hizo khamisan au rabi'an faida ya nne wafihi fihi anna an-nadhha al-yasir hadithi dalili kuonesha kwamba kurusha maji kidogo la ishkala fi hakuna tatizo kisheria yani haupati madhambi wewe mwanamke kuchukua maji kidogo kumrushia mumeo kwenye uso hupati madhambi la ishkala ilo jambo mtume miliruhusu wala halitatizi afya ya mwanamume halitatizi afya ya mwanamume na mtu sema oh mtu amelala amrushia maji utamfanya afadhaike utamfanya ashtuke utamfanya ashtuke na hofu la la la hadithi haikusema moja kwa moja chukua maji mrushie kwanza nimekwambia nini yuqidhuhu muamshe tu ile kuamsha kumwamsha ni kumtoa toa kwenye usingizi mzito sasa wamleta kwenye usingizi ule hafifu kwanza umeambiwa muamshe kwa mkono fa in abat akikataa sasa ndo tumia maji leo usiinuke moja kwa moja ndo tukoe maji uanze na maji itakuwa makosa haukutekeleza hadithi mafundisho yake mtume akwambia kwanza aiqidha muamshe aiqadha zawjaha aiqadhat zawjaha kwanza muamshe kwa mkono ile kumwamsha kwa mkono ni kumtayarisha kumtoa kwenye usingizi mzito kumleta kwenye usingizi ule hafifu sasa baada ya kumwamsha wewe hata kama hatoinuka atabaki kitanganani lakini takuwa ya kutazama kuona wewe waswali wasikia sikia harakati sasa unapochukua maji ukimletea katika hali hiyo haimdhuru sana kwa sababu tayari ushatangulia usha kumpunguzia usingizi kwa kumwamsha kwa mkono na hii wazi kuliko kwenda kuanza moja kwa moja na maji utakuta hii ndio itamshtua kwa sababu mtu atoka kwenye usingizi mzito pengine yuwaota asikie maji yamrukia kwenye uso hii makosa bila shaka tamfadhaisha mtu tamshtusha moyo tamtia hofu ndio maana atakupiga lakini lau utafuata utaratibu wa hadithi hadithi ni utaratibu mzuri umwamsha kwa mkono usingizi na kwa hafifu alafu baadaye hata ukija na maji itakuwa tayari anatarajia hilo na usingizi ushakuwa hafifu kwa hivyo an-nadhhu al-yasir la ishkala fihi idha ru'iya tartib al-hadith tukichunga utaratibu wa hadithi lau tusipochunga utaratibu wa hii hadithi basi hapo kurusha maji itakuwa kuna utata na kuchunga utaratibu wa hadithi ndivyo أن تبدأ بالإيقاظ نيوانزي كموامشا وكوائدك ومكون kwa mkono hundo utaratibu fa in aba akikata nadhahat ndo sasa uchukue maji mrushie hundo utaratibu kwa النضح اليسير فيه أن النضح اليسير لا إشكال فيه إذا روعي الترتيب في الحديث لو تتشونغ إذا روعي ترتيب الحديث تكيشنغ وترتيب الحديث basi kurusha maji itakuwa hakuna hakuna ubaya lakini lau tutakhalifu taratibu wa hadith ah hapo takuwa kurusha maji kuna utata utakuwa umemfadhaisha mwenzako umemshtusha mwenzako ma yajuz hadha wafihi katika faida za hadith <clears throat> wafihi katika faida za hadith jawazun nadhhi li salati al-fariidhati min babi aula wafihi kunao faida katika hadithi kwamba yajuzu kumrushia mume maji ikiwa atalala kwenye swala ya faradhi mimbabi aula kwa hivyo hadithi imetaja swala ya sunna kweli qiyamul layl haina maana ni qiyamul layl peke yake swala yoyote ikiwa mumeo amelala muamshe kwa mkono kwanza hasikii mtie maji swala yoyote kwa sababu ulama usema ulama usema hivi wasema idha shuri'a hadha fi salati nafila jambo hilo likiruhusiwa katika swala ya sunna fa famashru'iyatu fi salati al au la kuitumia sharia hiyo kwenye swala ya faradhi ni mimbabi au la ikiwa swala ya sunna ya usiku umeambiwa uamshwe au utiwe maji basi swala ya faradhi ndo zaidi uamshe umkee reha umsumbue mpaka amke hakuna kumwachia hakuna kumwachia msumbue muamshe mara pili muamshe mara tatu mtie maji usimwache mpaka uhakikishe ule mume wako ameamka na mwanamume naye ni hivyo hivyo usimwache mpaka uhakikishe ule mke wako ameamka na ameswali swala yake ya faradhi ikiwa swala ya sunna imeruhusiwa kumrushia maji idhan swala ya faradhi au la pia umwamshe usiseme oh hiyo imekuja kwenye swala ya sunna bwana ni hata lala ikuja kwenye swala ya faradhi hii ni fiqh mbovu hiyo ni fiqh mbovu fiqh sahihi ni hiyo ikiwa hii ni swala duni kuliko ya faradhi umeruhusiwa kutiwa maji idhan ile swala ya faradhi ambayo ndio aula kuliko swala ya sunna ni aula pia ku, kutiwa maji kwa ajili ya kuamka utekeleze kipindi chako ya mwisho katika fawaida za hadith ya mwisho katika faida za hadithi wafihi at-talattuf ma'al mar'a kumchukulia mwanamke upole upole arifq arifq mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi kadhaa anatuhusia kuwa wapole na wanawake na kuwa mpole kwenye kwa kila kitu kwa wanawake na kwa kila kitu tuwe wapole ma kana arifq fi shay illa zana asema alayhi wasalam kwenye hadithi ya Aisha upole hauwi kwenye jambo ila lile jambo huwa zuri la wazuri kwa sababu kuna upole ndani وما كان الرفق في شيء وما كان الرفق في شيء illa زان وما كان العنف في شيء shay illa وما نزع نعم وما نزع الرفق من شيء في شيء shay illa shana na utakapokuondoshwa upole kwenye jambo lolote litafanywa bila ya utaratibu lile jambo huwa baya hata kama asli yake nzuri asli yake za kule jambo nzuri pengine wewe ukataza munkar ni jambo zuri kukataza munkar lakini ulipokataza kwa nguvu ikaharibu illa shana itaharibu bila shaka lidhalik upole yatakikana kwenye kuamrisha mema upole yatakikana kwenye kukataza maovu na ndio baina mke na mume zaidi watumiane upole kwa hivyo ukimwamsha mwenzako kwa sala muamshe kwa upole rifq asije akamka kwa hasira akakuchukia hii ndio inavyotakikana lidhalika kwenye hadithi nyingine mtume alayhi salatu wasallam asema inna allaha yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala al-unf Allah anatoa kwa sababu ya upole anatoa nyingi kuliko anavotoa kwa sababu ya, ya shida Allah subhanahu wa ta'ala vile anavotoa kwa juu ya upole anatoa zaidi kuliko anavotoa juu ya nguvu na wewe kama mzazi jaribu pale nyumbani kwako fanya mfano mdogo ukienda nyumbani kwako sahihi kama mzazi tumia uslubu mbili na mtoto wako au mke wako au mtu yote aliyoko nyuma mtumilie uslubu ya nguvu alafu angalie natija alafu jaribu tena uslubu upole alafu angalie natija wallahi utaona tofauti utaona Allah atakupa kwenye upole utasikiwa utatiiwa pale nyumbani kuliko unavyokuwa mkali na nguvu na mabavu kwenye nyumba kwa hivyo mwanamume lazima sangine atumie siasa sharia atumie siasa ya sharia ya kisharia ya kuswarifu familia ya kuiswarifu familia kwa hivyo maana ya hadithi ni kwamba fihi talattuf bil mar'a kumfanyia upole mwanamke wasa'yu ila qiyamiha li ta'ati Allah mahma amkan na kumpeleka mwanamke kwenye taa ya Allah kulingana na uwezo wako tumia upole unavyoweza mpaka uhakikishe kiumbe hichi cha mwanamke umekitia kwenye line umemtia kwenye mstari mzuri lidhalik kwenye hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri عند أبي داود Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye hadithi ya Abi Sa'id yasema idha aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-layli mume akimwamsha mke wake usiku fasallaya wakaswali pamoja wakaswali kwa pamoja au salla rak'atain ama wakaswali raka mbili jami'an wote wawili mume akaswali rak'atain na mke akaswali rak'atain au wakaswali kwa jamaa mume na mke kwa pamoja wote wawili wakifanya hivyo kutiba bataandikwa kutiba minadh-dhakirina wadh-dhakirat Allah atawaandika katika ile grupu ya adh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat Allah eh? angalia daraja fadhila kama hii na wale adh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat ماذا أعد الله لهم أعد الله لهم الجنة أجرا عظيما وكثيرا يعني الجنة Allah mewandalia pepo na ni manzila kubwa ya wenye kumdhukuru Allah ni manzila kubwa bali imekuja katika riwaya nyingine fil hadith watakuwa katika ubavuni wa arshur rahman fi jambil arsh mpaka watu watauliza ya rabbi hii manzila mbona hao umewaweka ubavuni wa arshi yako hii manzila umefika hapa manzila kivipi ataambiwa haulai la yazalu lisanuhum ratban bi bidhikrillah walipokuwa duniani walikuwa ndimi zao hazichoki kumdhukuru Allah hiyo ndo malipo yao billahi alayk daraja kama hii na manzila kama hii utaipata kwa nini kumwamsha mkeo aswali na wewe uswali angalia kama huwezi wewe walemewa kumdhukuru Allah kwa ulimi ni, ni kazi na ni uzito basi shikilia hili ngao upate badali upate ajiri kama zafanana na zile umwamshe mkeo au mwanamume amamshe mkeo na mwanamke amamshe mume wake wainuke usiku pamoja waswali ukifanya hivyo mutaandikwa katika wale adh-dhakirina Allah kathiran wa dhakirat fadhila kama hizi mtu alafu aziacha alafu aziacha utajua wazi sisi hatuna hamu ya jambo la khairi umeone mtu atiainuke usiku mkewe ulele watoto walele wametanuka ati ati uswali peke yake ndio nini haya wewe nyumba mzima imelala wewe peke yako swali faida yake ni faida yake nini si uamshe na wenzako wapate kheri kama ile kwa nini mchoyo kwa nini una uchoyo kwa hivyo mtume wako akulekeza alayhi salatu wasalam utabia ya ukarimu tabia ya ukarimu ukarimu sio kupeana pesa tu jamaa kupeana pesa kupeana chakula kupeana vitu ukarimu ni ukarimu huu pia kupeana nasiha ni katika ukarimu na kumwamsha mwenzako aswali ni katika nasiha na ni katika ukarimu wa hali ya juu utakokumfanyia kumfanyia yule mwenzako umemkirimu kwa hali ya juu kuliko kumpa pesa kwa hivyo hizi ndio fahamu takatuya nazo sio uwe mchoyo amka mwamshe barabara wako na hadithi imetaja mke wake hamaanishi mke tu hii qaid kharaja makhraj alghalib lakini amaanisha muamshe mkeo muamshe watoto wako muamshe ile wako yoyote uliyoko naye waamshe muamshe mambo haya qumu ila sala sasa inokeni kuswali hakuna eh mtume alayhi salatu wasalam alikuwa asema nini mtu akimwamsha ainuke usiku yadkhul kana yadkhul ahlahu yeye mwenyewe na mimi mwenyewe kana yuqidhu ahlahu fil layl anawagongea milango wake zake wote nukeni mswali usiku thumma akisema ya rubba kasiyatin fil layl fid dunya ariyatun fil akhirah kiwamsha huenda mtu ana mavazi duniani kumbe akhera atakwenda ni uchi kwa hivyo awaamsha wake zake inoteni usala kwa hivyo hapa imetajwa mke na mume ni mfano tu hii ni mfano tu kwa sababu mara nyingi nyumba huwa mke na mume lakini maana kukiwa kuna wazazi pale ndani kuna wajukuu kuna watoto maana yake pia waamshe haimaanishi ati umamshe mkeo basi a ah, amsha ah, nyumba nzima ambayo uko nao ndio maana yake kwa hivyo kutajwa mke hapa hadha nasun خرج مخرج الغالب ghalib مخرج المثل al-mathal kwa hivyo huwa haina mafhum haina mafhum kwa hivyo sema oh mimi ambaye nimamshe tu ah mkeo na kila aliye wako ambaye walala naye pale nyumbani ndo maana yake mtoto wako sasa ndio mwamshe mkeo mwate watoto wako walale hawa ah, nchoka hawa waache walale warauka waraushe waraushe kama wanavorauka kwa mambo mengine waamshe kwa jambo hili la sala wasali qiyamul layl hata kama raka mbili tu mwambie ya waladi sikiza swali rak'atain tu yatosha na ukimwona ni mzito mchukulie rifq mchukulie upole usimwamshe mapema sana mwamshe bado alfajiri bado ji saa moja au bado dakika 40 au bado nusu saa mwambie hainuka mwanangu sasa bado nusu saa tu alfajiri itoke inuka anga upate rak'atain uzungumze na Mola wako hivi ndivyo watu wanavyoishi kwa hivyo hizo ndo baadhi ya fawaid zilioko kwenye hadithi hii ya sabini tuchukue na moja fupi hadithi ya sabini na moja عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نبكي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما سيما متومي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة أسمغوسي asimguse mwanamke akamgusa mwanamke mwenzake ima kugusana mwili kwa mwili ikiwa amelala kitanda kimoja sengine wanawake za kulala kitanda kimoja wakaingia kwenye shuka moja wote wawili wasifanye hivyo wasigusane ngozi kwa ngozi na vile vile la tubashir wasigusane kwa mkono mwanamke asiinue mkono wake akamgusa mwili wa mwanamke mwenzake baada ya kumgusa fatanatuha aende amsifu asema ah, ah nakwambia mwili kama hariri unavoteleza mwili kama vile kama vile kwa sababu ashakwenda kumgusa kwa hivyo mwanamke asenda kamtia mkono mwanamke mwenzake akamgusa akamshika kisha akaenda akasimulia yale aliyogusa ah mwili ukitaka kuoa kaoe pale bwana eh pale mwanamke fulani kidha kidha ah, ma ma ma yasluh usi usi, usi usimsifie mwanamke kwa mwanamke mwenzake fatana'ataha li zawjiha usimguse kweli usimguse mwanamke mwanamke mwenzake baada ya kumgusa aende amsifu kwa mumewe amwambie ah mwanamke leo nilikuwa na fulana ah yule ndo mwanamke yule ka. mpaka umchochee mwanamume sasa ndiye mtefute kisha uanze kupiga kelele wewe mwenyewe ya nini yote ya nini yote fatana'atuha li zawjiha huyu mwanamke akamsifu yule mwanamke mwenzake kwa mumewe akaenda akamsifu kwa mfano mwanamke amemwona mwanamke akaenda akachukua zile sifa akamwambia mwanamke mwenzake mwanamke mwenzake akamwambia mumewe au yeye yule mwanamke aliona mubashara akaenda akamsifia mumewe mwanamke fulani kidha kadha kadha akaenda kumsifia mumewe kaannahu yanzuru ilaiha tena yuamsifu sifa zile za ndani kabisa waliaadha billah mpaka mwanamume ile picha ya mwanamke ikaingia kwenye akili yake vile alivyomtajia oh mkono uko hivi mguu uko hivi mwili uko hivi mpaka mwanamume akachora picha kwenye akili yake sasa خلاص kana kwamba yuamuona na hamuoni a'udhu billah haya mambo yako yako na ule <clears throat> na hii hadithi imekataza hii kweli haina maana ni mwanamke peke yake hata mwanamume la yajuz aende amsifu mwanamke kwa mkewe mpaka kwa bako bayo muona yule mwanamke afikiri yoonekana zile sifa anazo ah leo umepishana na fulani ehe kidha kadha kadha kadha kadha kadha eh udhu billah ma yasluh لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى البومونا muhannath fi في um salama au او aisha kama abdullah ibn nani ولا mmoja anasita ha ولا muhannath ana jina lake limetoka fi sahih bukhari alipomuona nyumbani kwa wake zake ameingia siku za nyuma mtume alikuwa akimuacha kwa sababu ni katika wale ghairi ulil irba na wale ghairi ulil irba min rijal wametajwa katika wale watu ambao mwanamke aweza kutasaha hijab na wao kwa sababu hawana shahwa hasa mwanamke hata kijikashifu mbele yao hakuna shida kidivi kwa sababu muhannath hana shahwa yote sasa mwanzo mwanzo mtume alikuwa akimwacha huyo bwana akiingia eh siku moja amekuja amsikia yuamwambia mwanamume alipotoka pale au pale pale nyumbani alikuwa simulia sifa ama mimi waambia mwanamume wakienda kiftahi taif wa wachukue banat wa fulani jina lake akalitaja yule fulani Abdullah subinnan ukiafikia kupata banat wake kama mateka wachukueni huo mukhanathu wa wahusia wenzake wachukueni wale kama mateka kwa nini kwa sababu wale wanawake miili yao tukbilu bi arba wa tudbiru bi thamani tumemsikia huyu bwana sifu mili alionake akija akikukabili ni kukabili kwa nne na akiondoka ni kwa nane Ibn Hajar asema hii ni kinaya kuusifu mwili wa mwanamke yani ulivyo mkubwa au ulivyo mnono kwa sababu asema Ibn Hajar zamani wa Arab alikuwa urembo ni unono zamani haya mambo ya zamani sasa najua najua sasa haya yamekwisha mambo lakini zamani kwa wanaume urembo ni wanawake wanono sema Ibn Hajar kadima alikuwa ni hivyo sasa mtume alipomsikia huyu mukhannath usifu miili ya wanawake kuanzia hiyo siku akamtoa paka limtoa na Madina akamkataza kuingia kwa wanawake na akamfukuza Madina kwa sababu mtume asema nachelea huenda anazo shahwa alafu yuwadanganya yuwaficha asema ni mukhannath maana kama ni mtu ni mukhannath mbona wasifu miili ya wanawake arba thamania kadha kwa nini hii dalili kuonesha ana shahwa ndio maana mtume asema akamfukuza akamtoa Madina kwa hivyo hadithi hiyo yaonesha pia mwanamume hafai kuona mwanamke kumwangalia kisha kana kamsifu ah nimeona kidha nimeona hivi nimeona la yajuz hadha mwanamke la yajuz mwanamume pia la yajuz mwanamke hafai kumsifu mwanamke kama yeye akienda kamsifu mbele vile vile mimbabi aula mwanamke hafai kumsifu mwanamume mbele mbele mwingine la yajuz ni sawa sawa ule mwanamume au ule mwanamke ukimsifu mbele ya wanawake wenzako ni sasa ukimsifu mbele ya wanaume la yajuz Sengine mwanamke za kumwona mwanamume nje akaenda kumsifu kwenye maharimu yake, kamwambia amme yake, kamwambia mjo, ah leo ninapishana na fulani, kijana mzuri, kidha. Majuzu. Na vile vile kwa upande wa mwanamume, hafai mwanamume kumsifu mwanamke mahasin zake mbele ya wanaume wenzake, na vile vile hatai kutaja mahasini na wanawake mbele ya wanawake. La yajuz Mwanamume aone mwanamke alafu ende kwake nyumbani kwa mkewe na mamake na mahrimu zake wa kike aanze kumsifu binti ya fulani haya mambo yote mambo mabaya juuzu kwa sababu yanaleta fitna yanaleta fitna baadaye na ndo chanzo chanzo katika ile aya niliyowaambia hurrimat alaykum eh, wala yubdina wala yubdina zinatahunna illa libulatihinna wa baihinna na nikauliza swala kwa nini maami na wajomba hakutajwa kwa sababu huwa wana tabia hizo wana tabia kumsifu mwanamke kule kwao na kukwenda anapokwenda kumsifu kule anakokwenda alafu anaharikisha shahwa kule na ndio maana tukakatazwa pia tabia hii ya kutaja sifa au mahasin mwanamke kutaja mahasin za mwanamke mwenzake au mwanamke kutaja mahasin za mwanamume na mwanamume kutaja mahasin za mwanamume mwenzake na mwanamume kutaja mahasin za mwanamke za mwanamke zote mbili haifai sasa zikiwa jinsi moja ni sasa zikiwa jinsi tofauti قوله البسمة لا تباشر المرأة المرأة لا تباشر imetafsiriwa tafsiri mbili tafsiri mbili tafsiri ya kwanza la tubashir yani bilwasf kwa macho si kwa kugusa yani imefananishwa wewe vile unavomsifu mwanamke kama wamgusa wamweleza wamsherehesha kwa mkono na kumbe amsherehesha kwa mdomo kwa hivyo ni kumsifu sifa zile za bitafsil ukamsifu kutoka nyee yake pua yake masikio kifua mwili kucha ukamsifu bitafsil kama mtu yomuona sasa mwanamke mwenyewe hiyo ni maana mubashara yani kumsifu bilwasf daqiq si maana kumgusa kwa mkono kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya kwanza almubashara yani kumbashir kisifa sio kumgusa kwa mkono kumbashir mwanamke mwenzake kwa kumsifu kisifa akamuelezea bitafsil kwa hivyo ni mubashara maanawia itakuwa ni mubashara maanawia sio hisia tafsiri ya pili wakafasiri kumbashir hisian kwa mkono umfungue mwanamke mwenzako nguo umtie mkono ndani ushike mwili wake ushike kifua chake ushike kiuno chake alafu ndio ukaseme mbele ah nimemshika nashika ngozi kama ya hariri ngozi yake laini haina haina pe haina hiao haya haya ndo mambo ya kiki kufanya kwa hivyo pale bana naona pako sawa la juz kwa hivyo imetafsirwa tafsiri mbili na zote mbili sawa zimemanishwa na zote mbili zimekatazwa kumbashir kwa mkono mwili wake kwa nini wamshika mwanamke mwenzako mkono sehemu kwa nini wataka nini mala juz hadha hii ni kuingilia mtu mambo yasomhusu hata kama atakwenda kufanya mengine au, au, au, au <coughs> au kwenda kukusimulia kwingine itakuja kuleta fitna baadaye utamchochea yule mwanamume sasa aone yule mwanamke aliyomuoa sasa si mwanamke tena mwanamke mwingine ni wale isifiwa ndo mzuri sasa na haya nasikia mimi yashatokea mwanamke kurukuru saa zote mfutume ah fulana fulana akienda kiolewa yule apiga kelele alafu apiga kelele na wewe mwenyewe ndo umefanya haya matatizo majuza hadha <coughs> kwa hivyo ukisema ni mubashara kwa kumsifu maanawia ni sawa la yajuzu kufanya hivyo tukifasiri ni mubashara hisia kwa mkono pia la yajuzu kufanya hivyo yote mbili zimekatazwa fatanaataha yani fatasifuha annatu asifa kumsifu kwa mwanamume na ni wa huyu mwanamke huyu mwanamke ulimuona ukamsifu kwa mume wako au ukamsifu kwa mwanamume ajinabii au ukamsifu kwa wanawake wenzako لا يجوز على كل حال كتاجة محاسن سيفا مزوري زا كماومبيل زا منامك منزاكو وتكيانين منبوهايو ويجانا نايو لا يخصك في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على حرص الإسلام لحفظ أعراض لحفظ الأعراض hadithi yaonesha pupa na hamu ya Uislamu kuhifadhi heshima za watu ukakatazwa usisifu urembo wa mwenzako sababu nini kuihistiri kuiheshimu heshima ule mwenzako usiende ukamsherehesha mbele ya wanaume mpaka akipishana na wanaume yule mwanamume afikiria zile sifa aliyoambiwa na mwanamke ah uliambiwa yuko hivi yuko hivi a'udhu billah a'udhu billah haya mambo ambayo kwamba ni mambo ambayo kwamba ya inhitati hali ya juu ule mwanamke amechukua zile sifa kuja kumwambia mume mumeo akitoka nje sasa kimwona ile mwanamke barabarani yuwakumbuka zile sifa ile ah yuangalia sasa kwa haijielewi tena ule mwanamume na sababu wewe ndio ulomfitini kwa nini kwenda kumsifu mbele yake mayasluh wama yajuz hadha kwa hivyo uislamu unakwenda mbio kuhifadhi heshima za watu hususan tena mwanamke asijulikane kabisa mahasin zake mbele ya mwanamume mayambaghi asionekane kwa macho wala asisifiwe kwa sifa kuelezewa mwanamume mayajuz hadha uende kafitini moyo mwanamume kwa hivyo uislamu الحديث دليل على حرص الإسلام لحفظ الأعراض وحفظ القلوب na kuhifadhi pia nyoyo mina taalluq bil haram nyoyo zisifungamane na mambo ya haramu mwanamume akipewa sifa kama hizo za mwanamke ataanza kumtafuta mara muone anze kumsalimia anze kumsemesha thumma yasiru baada dhalik mambo ambayo kwamba sheria imekataza na yote hii ni kuziba huu mwanya wa shari kwa hivyo haifai kumsifu mwanamke mwenzako kwa mwanamume haifai kumsifu urembo mwanamke mwenzako kwa mwanamke mwenzake kama hakuna maslaha yote ya kisheria kama hakuna maslaha yote ya kisheria فائدة بيلي وفيه وفيه تحريم تحريم وصف محاسن المرأة لغيرها حرام منمك كسيف ريمبو ومنمك منزاك كمسيفية منمك منزاك ما يجوز هذا لغيرها من النساء أو لزوجها أو كمسيف لمنمك كممان وكمسيف كوناك ينزاكم مكوسا ukimsifu kwa mumeo pia mmakosa hayambaghi hadha kwa hivyo fihi tahrim wasfi dhikri mahasinil mar'ati lighairiha minan nisa au li amsifie mwanamke mwenzake au msifie mumewe wakadhalika alaks na vile vile kinyume ni haramu haifai pia kwa mwanamume kumsifu mwanamke kama ni mkewe yeye ama ni mke mwingine kando si wake haifai kumsifu mwanamke kwa wanawake ambao mahrim zake mwanamume au amsifu kwa mwanaume wenzake dayatha waliyadha huu huitwa dayuth utukua mahasin za mkewe au wanawake wengine akija kisifu mbele ya wanaume waliyadha billah hadhi min diyatha mwanamume hafanyi mambo haya huu ni mwanamume aliotolewa an dayuth ma inda ghira fi maharimillah hana wivu na maharimullah waliyadha billah na huu ni mtu haingii peponi kama mtume alivyosema la yadkhulul jannata dayuf la yadkhulul jannata dayuf ambaye hana ghaira na maharim zake huyu haingii peponi wala iyadhu billah kwa hivyo ni haramu illa limaslahatin shar'iyyah isipokuwa kule kusifu mwili wa mwanamke kuwe kuna maslaha ya kisheria ndiyo ni haramu lakini kwa ajili ya maslaha fulani makubwa itabidi tuhalalishe haramu hiyo sasa kwa dharura kama hiyo kwa dharura kama hiyo kwa mfano kal khitaba kama kuposa kuposa yajuz kwa yule mwanamke amwambie mtoto wake barobaro wake au kama ni ukht amwambie ndugu yake wa kiume ah mashallah binti fulana mashallah mimi nishamuona ni mzuri uso wake uko hivi mzuri mwili wake rangi yake ni kadha la maana ya hadha zile sifa za kawaida sio undani kupakura ndani la majus hapa itakuwa ndio wasifu mwili wa mwanamke mwenzako kwa mwanamume ndio wafanya hivyo na ni haramu asli lakini madamu kuna maslaha ya kum, kumfanya huyo ende akampose sharia imeruhusu imeruhusu wale wanawake wa nyumbani kwenda kuwasifia barobaro wake mwanamke nyumbani akamsifia barobaro wake aende apose pale kwa sababu gani ana malengo kumtuma huyu kijana akapose sasa yeye amekwenda mathalan amemuona sura yake amemgusa mwili kidogo amemjua akaenda akaambia barabara wake bwana na mimi nitaka ukapose pale yule mwanamke ni kadha zile sifa wewe wapenda ziko pale hiyo haina shida طيب ni kumsifu mwanamke si kumsifu mbele mwanamume ni kumsifu mbele mwanamume lakini hapa kuna maslaha sharia itahalalishwa kwa ajili ya maslaha kubwa ya ndoa lidhalika hata kumuona pia haifai lakini kwa ajili ya ndoa utaruhusiwa pia ukamuone wawe kwa sababu lidhalika ikiwa kuna sababu kama hiyo ya kusifu mwili wa mwanamke sharia imeturuhusu tusifu kadra alhaja wala usipige mbizi ukaenda ukamsifu mpaka tundu ya pua yake iko vipi na tundu za mato na, na mengineo na kucha la taja ile sifa ama wazi zile sifa za kawaida ambazo zamvuta mwanamume mwambie kijumla mwambie mathalan e, mwanamke huyo naona atakufaa wewe wapenda wanawake wenye miili fulani mwili huo wapatikana kwake usimwambie uko hivi sentimita kadha nchi kadha wal billah kama anavyofanya baadhi ya wanawake ambao ni tabia mbaya mayajuz hadha umpe kipimo mpaka cha nguo ni, ni mita kadhaa huvaa waliaadhu bila mayasluh hadha taja wasfu am inatosha waislamu sisi hatufai kupakurana sana hizo tabia si nzuri kwa hivyo ikiwa kuna maslaha ya ndoa ya mtu kwenda kuposa ni sawa au upande wa pili kwa mfano ni mwanamke akaja binti akasifiwa barabara fulani ah mashallah barobaro fulani mzuri sura zake mzuri nyele zake mzuri na wewe binti yangu mimi najua wapenda mwanamume kama hivyo basi mimi naku, nakupendekezea tutakwenda kumwambia je apose kubali la la, la haraj kwa sababu hapa kuna maslaha ya ndoa itapatikana ndoa kuna kitu kikubwa cha tarajiwa kufanyika ambacho ndoa kwa hivyo hakuna ubaya hapa mwanamke kutajiwa mwili wa mwanamume sifa zake nzuri na mwanamume kutajua mwilo mwanamke zile sifa zake nzuri ili lengo la ndoa litimie hayo ni maslaha ya kisheria tuwezi kuyakataza au vile vile kuweza kusimama dharura mpaka mwilo mwanamke usifike kwa mfano ni tabibu daktari akahitaji kusherehesha mwili wa mwanamke kwa ajili ya matibabu matibabu akasimulia kwenye ile barua mathala au kwenye maandishi au kwenye ripoti fulani nimeukuta huu mwili uko hivi hivi hivi kwa ajili ya maslaha ya kujua tiba yake la maana la haraja fi hadha wala huyu daktari kazi yake kusifu miili ya wanawake la kwa dharura kama hii kwa sababu kuna matibabu yatefuta pale la haraji wala maana kuelezea sehemu kidogo ya mwili wa mwanamke kwa kuandika kwa kalamu au kusema kwa mazungumzo kwa ajili kutefuta tiba ya huyu mwanamke na ipatikane dawa yake la maana fi hadha min ajli tib au min ajli zawaj hapo sheria imeruhusu kutaja mwili wa mwanamke kulingana na hiyo haja usijipanue ukataja mpaka mengine ambayo hayahitajiki hadha la yajuz al-asl ma ubiha ala dharura tuqaddaru biqadriha kitu kikihalalishwa kwa dharura basi hufanywa kulingana na kiwango cha dharura basi dharura ikiwa hakuna tutarudi kwenye uharamu kwa hivyo mathalan ikiwa mimi daktari nimesongeka mpaka nielezee shingo ya mwanamke ndo niitoe zile sifa ndo dawa ipatikane kwa mfano au ipigwe picha kama nahitaji ya shingo sifai kumwambia mwanamke toa nguo mwili mzima wewe utakuwa na akili tena eh? huu si daktari na humo ndazimu si daktari wewe unahitaji ya shingo omba mwanamke toa nguo mpaka kwenye kifua wala iyadhu billah hadha ma yajuz na wewe kama mwanamke kwa nini kukubali kufanya hivyo nenda zako afadhali ufe na maradhi yako wallah utapata ajr inda Allah kuliko kujikashifu ovyo ovyo mbele ya ya mwanamume majuz hadha wallahi an tasbir na ile maradhi yako ukasubiri au la kuliko kwenda kujitoa kujiumbua mbele ya mwanamume na bila ya haja yoyote mwambie wewe ni hapa sehemu wahitajia wa khalas haiwezekani basi mimi nitasubiri wa khalas iktafi bihadha naam katika faida ya hadithi nyingine ambayo iko kwenye hii hadithi wafihi wafihi idha kana idha كان wasfu almar'ati badanaha la يجوز idha كان وصف almar'ati بدنها لا يجوز fakaifa biljulusi ma'aha ikiwa kumsifu mwanamke mbele ya mwanamume ukaja ukamsifu kwa maneno yuko hivi yuko hivi ni haramu haifai kefu kutangamana kimwili ikhtilati mume akae na mke mahali pamoja baadhi nas ukiwasikia wanaume wengine wanazungumza maneno utastaajabu wanakaa na mwanamke kwenye kikazi mathali wafanya matangamano ikhtilat kama kazini au wapi mpaka waliaadha billah imefikia kiwango yule mwanamume anamjua zaidi yule mwanamke kuliko watu wake nyumbani vile atangamana naye kazini saa yote yuamuona akiwa na hijab yuamuona akiwa hana hijab yuatangamana naye kikazi achinkazi mpaka sasa imekuwa ni kama kumsifu au ashadda min dhalik au ashadda min dhalik fahadha la yajuz ikiwa kumsifu tu mwili wa mwanamke kuzisikia sifa zake haifai kaifu kutangamana naye kimwili hadha haram ashad bila shaka la yajuz min babi aula wafihi aidan katika wafihi katika faida za hadith tahrimu وصف محاسن المرأة إلى المرأة ومحاسن الرجل إلى الرجل vile vile kama ambavyo kwamba ni haramu mwanamke kumsifu mwanamke mwenzake mbele ya mwanamume vile vile mwanamke hatakikani kumsifu mwanamke mwenzake mbele ya wanawake wenzake kwa hivyo tahrimu mahasin dhikri mahasin au wasfi mahasin almar'a ila almar'a wa mahasin alrajul ila alrajul na mwanamume naye haifai kutaja urembo wa mwanamume mwenzake kwa mwanamume mwenzake hata jinsi zikiwa moja pia haifai na ndio maana chanzo cha huu ugonjwa wa liwati na ugonjwa huu wa mwanamke kwa mwanamke kufanya fahisha chanzo ni hiko mwanzo ile asifiwa mwanamke kwa mwanamke akasifiwa mwanamume kwa mwanamume ah mashallah barabara fulani oh kibarobaro haki yao tata ndevu kile kidha kadha umeonaje akiteza zamuni ateza uzuri ule mwangalia kiruka ruka eh, mara utiwa pesa huko kwenye kofia utuzwa utuzwa 1000 kila kiruka ruka utuzwa 500 mwisho ndio maana ugonjwa huno hauishi hauishi kwa hili kundi na utabakia hautaondoka madamu haya makundi wanafanya tabia hizi za kutoa zijana wadogo kuwapemba mabwana mabwana akitizie kwenye jukwaa atihangalia zijana uruka kwa huku kuruka kwa huku kuruka kwa kule akiwatuza tuza 100 100 200 ili nini kubarikisha ile fahisha mwisho atamlenga leo ukafikiri mwanamume mzima ukaangalia kibarabara kidogo cha ruka huku cha ruka huku utafanya ugonjwa wa moyo kisha baada dhalik ndio maana utakuta mara ulesha mtilifisha ule kijana mara ule na mwanamke ni hivyo hivyo mara utakuta mwanamke ashafanya fahisha na mwanamke mwenzake sababu nini kwa kuchochewa kutajiwa hizi masharia ina hikma kukataza haya mambo yose useme ah, salala basi mwanamume aweza kumtamani mwanamume eh kwani wewe ndio uloumba kiumbe mwenyewe Mola wako alokuumba akuelewa zaidi Allah ala Allahu a'lamu bi khalqi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yeye mwenyewe Allah kutukataza wanaume kwa wanaume tusisifiane na tusitazamane tusifanyane mwenyewe Allah anajua kwa hiyo hata kujisafisha sana kujifanya ati msafi oh ati mimi nitamtamani mwanamume utamtamani utamtamani na mwanamke atamtamani mwanamke madamu sharia imesema na wallahi ndo maana yako mbona yatokea haya matukio kwa nini yatokea hii ni dalili kuonesha sharia yetu ni kweli na ni sharia ya ukweli wala haina urongo saa hii hizi kesi zimejaa mpaka watu hawajui afanye nini kwa hivyo sharia imetukataza haya mambo kwa, ku, kwa kuchelea yasitokee haya makubwa kwa hivyo tukiachilia hizi barabara tukaendelea nazo za kusifiana sifiana ndio mwisho hutokea fahisha wataka kutaja sifa za mwanamke kumtajia mwanamume mtajie ikiwa ana nia kwenda kumposa sawa kama hakuna nia hiyo wachana naye na wewe kama mwanamke umeolewa kwa nini kuchukua mwanamke mwingine ukaja kumsifu mbele ya mumeo kisha akaenda akiolewa yule kama mke pili ama ukatoa wewe kaenda katafutwa yeye wapiga kelele wewe kwa hivyo haya mambo sharia imekukataza kwa sababu kwanza ya kudhuru mwenyewe itadhuru ndoa yako pia wachana nayo wembo kumsikia mwanamume husifu kumkataza eh usifanye hivyo mume wangu haram alaik ma tafal wewe humsifia wewe kisha mwanamume akisema ah nakana mambo mazuri wewe utakasirika sababu nini wewe mwenyewe ndio umesababisha fitna hii kumfitini yule mwanamume wa ghairi kwa hivyo sharia yetu ni hakim yatoka kwa hakim ambaye ni alhakim huwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kasoro hakuna kujisafisha mtu kusema oh oh la la la la kasoro iko na sheria shatuelezea dawa yake ya kuitibu ni tuache hizi tabia kama iko haja sawa utataja we uzuri wa mwanamume na huyo atataja uzuri wa mwanamke kwa ajili ya wale wataka wenye nia ya kuoana kama mwanamume hana nia kwenda kuoa wamtajia nini uzuri wa mwanamke ya mwisho kumalizia ambayo nitatanabaisha vile vile wafihi annahu la yajuzu dhikr maaib almar'a au maaib alrajul vile vile haifai kutaja sifa mbaya za mwanamke za mwili wake na sifa mbaya za mwanamume za mwili wake ila pia idha kana fihi maslaha isipokuwa kuna maslaha wazi kwa mfano mwanamume amekwambia anataka kwenda kumposa mwanamke fulani pengine mtoto wako na ule mwanamke wewe mjua ni mushawa kidogo maumbile yake ana kasoro kaambia ah, mwanangu pale mimi sikupendelei wachana na ah akakukera kwa nini kwa nini na mimi bana hata kidogo pale kuna kasoro fulani ya kimaumbile wewe hautaipenda kama mwanamume hapo ndio umetaja aibu yake kweli ya kimaumbile lakini hapa ni haja kwa sababu mwanamume atakwenda kuposa akaenda kuposa alafu itokee talaka kwa nini mapema mnasihi kuna jambo kadhaa akitaka aende akiwa anajua kuna kasoro sio kamfichwa hapo itakuwa yajuzu kutaja aibu ya kimwili ya mwanamke mimbab alhaja wa dharura ile nikah kama hakuna dharura ukitaja msifa mbaya za mwanamke kwa mwanamke au sifa mbaya za mwanamke mwenzako ukizisimulia na hakuna dharura yote hadhi yuqal ghiba inaitwa nini ghiba lakini kwa ajili ya ndoa imehalalishwa riba hiyo kwa sababu fi maslaha ya ndoa ndio maana pale unapomwambia mwanamume kwamba ah yule mwanamke kidogo kidogo macho yake yako hivi kidogo pua yake iko hivi kidogo maumbile yake yana kasoro hapo ni sawa hapo ni sawa kwa sababu e, kuna masala ya ndoa hapo nasiha imeruhusiwa kama hakuna ndoa ni riba li riba lidhalika Aisha radhiallahu anha alipomwita Safia al-Qasira mwanamke kifupi tume alimwambia alimkemea kama ni laqad qulti kalimatan law muzijat bima al-bahr lamazajatha na amesema mfupi tu amemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam takiani na Safia al-Qasira yule mwanamke kifupi ni mke mke Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia laqad qulti kalimatan لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها ومزنغمز منينو ومزنغمز سي صفية أم حبيبة نعم أم حبيبة أم حبيبة رملة بنت أبي صفيان ها صفية بنت حيي يولي منامك المتولي موا خيبر باباك الكوكيزاسيكي كما يهودي نعم ني صفية بنت حيي أكا مبيا wewe umesema kilma ambayo kwamba lau kitatanganywa kwenye maji ya bahari kitaharibu chumbi ya bahari na nisema tu mfupi lakini ni aib kwa wanaume ni aib kwa hivyo sema ah mimi nilisema ni mfupi tu ni ghiba kwa sababu umeisema hakuna haja labda uulizwe kuna haja ukatoa maoni sawa ukikunasihi mtu ataka nasiha mimi nitakwenda kuposa pale sasa utamwambia hata kama kuna aibu fulani juzu kuitaja hapo kuna haja ya kisheria useme kama hakuna haja itabakia kwenye uharamu wake ambao ni ghiba kwa hivyo la yajuz kutaja pia maaib za mwanamke au maaib za mwanamume ikiwa haihitajiki mpaka ihitajike ndio utataja aibu zile za kimaumbile ili isije ikatokea ndoa alafu ikavunjika kwa sababu hizo hayo ndo machache au baadhi ya fawaid zilizo kwenye hizo hadithi mbili naktafi bihadha القدر